Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 6, 1447 Nahalal bilang ikadalawang daan at walong Santo Papa si Cardinal Tomaso Parentucelli na pinili ang pangalang Pope Nicholas V siya ang kilala bilang Renaissance Pope na nagpasimula ng pagtatayo ng kasalukuyang St. Peter Basilica sa Roma. Bukod sa pagtulong sa Espanya para maitaboy ang Saraceno, naging bahagi din ng banal na papa para maisaayos ang politika sa Pransya at Inglaterra. Si Pope Nicholas din ang nagtaguyod ng Vatican Library. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.